91.4 de l'FM. Molt bon vespre, família. Sigueu molt benvinguts i molt benvingudes a l'edició 232 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. arrenca el pim-pam-pum, arrenca amb l'alegria de tenir avui a tots els components d'aquest programa de música combativa de Radio Trama. Com sempre presentarem a la gent que avui ens acompanya a la taula. En primer lloc presentarem el de sempre, el que toca les tecles d'allò més bé, el que fa que això funcioni, que aquestes maleïdes màquines funcionin. És el Ricky, el nostre col·lega. Què dius, bonic, com estàs? Ei, molt bé, després de la ressaca espectacular del programa també no menys espectacular que vam fer al Casalet de Terrassa. Impressionant. Quina, quina jornada, família. Quin programa ens van brindar, la bona gent de Terrassa, quina, quina harmonia. Quin, quin... feeling, sí, sí, sí la veritat el públic que... entregat. Mira que, que hi ha llocs on, on, es, on ens estimen molt sí. i ens donen molt suport, però és que allà a Terrassa va ser algo L'estàvem d'aniversari i es nota, eh? es nota. Sí, a més amb tot el tema de, de la carta que va arribar es, fa, es va fer un clima molt, molt especial i ho vam viure amb molta, molta intensitat. Va ser impressionant el programa, esperem que no us l'hagueu perdut, si no el podeu trobar a radiotrama.cat. A la banda del Ricky... I, I molt content, i molt content, perquè això que deies, que avui som tots, Eric, tio... Clar que sí. Ei, què a la banda del Ricky tenim el nostre company Eric, que sempre ens porta els llibres eh, més combatius i també la música més traiera, que dius, guapo, Pues bona tarda, bona tarda. No, no estava muerto, estava de, de parranda. Masses dies, eh? Masses sí. dies sense venir. Sí, sí. Bueno, jo ojalà de parranda, perquè ha sigut damunt i avall, sense parar, tant de bo pugui venir més sovint. La veritat és que em fa molt feliç estar aquí una altra vegada. Em vaig perdre també el de Terrassa, que ja em van dir que tot pagau, no? Que no us deixaven pagar res. <laughs> Està tot pagat. <laughs> I, I res, avui al final no hi ha llibre, però hem portat molts temes perquè s'ha anat acumulant música i així que, vinga, li fotrem canya. I endavant, clar que sí. I també canya li fot el que té l'Eric a la seva banda, que és el nostre col·lega de Barberà, el nostre estimadíssim Manolaco. que dius, guapo? Bona tarda, penya. Què tal? La veritat que molt content, que avui estem els quatre. Està, està l'Eric, per fi, després d'un de, munt de programes, no? Des del des del Sigelpa, em sembla, no? Que no, que no des del Sigelpa, sí, sí, fa un mes. Molt bé, avui fa, fa, fa goig aquesta taula, amb quatre micros, quatre cascos, la veritat que molt bé. I tant, que sí, provem molt, molt aquesta edició 232. Eh, amb el programa del Casalet encara a la retina, agafeu-vos bé els cinturons perquè comença el Pim Pam Pum, el programa de música combativa que intenta barrejar estils diversos com poden ser l'esca, el reggae o el hip-hop i el punk o el trash i, i que toca temàtiques polítiques i socials i que sempre intenta portar els últims temes que surten de de, de les bandes de música més combativa. Uh, el primer que avui tirarà el primer tema zarrangano, perquè aquí només, només sabem d'això, és el Ricky. Què ens portes avui per començar aquesta edició? Per començar us porto una cantautora yankee d'Olimpia, a Washington, i és un tema extret del seu disc del 2012, Belly, i és una cançó que l'he pillat una mica al vol a així les xarxes perquè he, he vist una conversa que ficaven aquesta cançó, la compartien, que m'ha agradat força i he vist els comentaris que parlaven de que està versionada, que hi ha diverses versions punk ah, sí? de, de la cançó. Avui escoltarem la versió en acústic i ja la buscarem, ja buscarem més endavant. La cançó es diu Paper Thin. your heart. Que bonica, no? Que bonica. Eh. Molt maca aquesta Erika Freas, que no ho he dit, família. Mare meva, com començo jo er també avui. Erika Freas, que era una cançó més pròpia de l'Eric, no? Sí. sí. Sí, sí, és així, bueno, una mica musianqui. Clar, el que dèiem, no? d'anar agafant els rols. Quan, quan bueno. algú falta, doncs... Pues... Com que no hi eres, el, el Riqui anava posant temes més propis teus que... que Clar que sí, Riqui, molt bé. Si molt arribo bé. a saber que vens, aquesta no la porto avui, no, però no, segur que ja, ja fas el cupo tu avui. De... Ja, ja arribarà, ja arribarà. Ja arribarà, clar que sí. Què ha passat aquí? S'ha obert una porta, però ara I... no, no hi ha ningú. S'ha obert una porta, una porta, la porta fantasma. Ha arribat el Xavi Pallissé, el mestre de Can Capablanca. Bueno, ha arribat, ha arribat o, o el seu esperit, no? Sí, ha arribat i ha marxat. Ha arribat arribat. Tot Tot arriba. Bona tarda. Bona tarda, guapo. Mireu, us porto jo ara per començar la, la Pogo sobre mi madre, la Neus, aquesta cantautora antiautoritària del barri de Sant Andreu a Barna. És un tema homònim del seu, del seu darrer CD que el va treure el 2016, és el Radicalitzant els vents. Aprofitem per dir que d'aquí uns dies, el dia, el dia 30, aquí al casal independentista i popular Can Capablanca, al carrer Comte Jofre número, tre... número 13, número... Uh, sí. Uh, <laughs> es veu, es veu, és de color verd, sí, és molt aquí, gran. On posa pim-pam-pum, ah. amb, amb petit. Pues és un bar que allà baix. I, i, el, I el logo petit de la ràdio, allà. <laughs> doncs uh, allà farem un programa molt especial per fer, per fer 16 anys d'aquest cas en Indepe. Sí. 16 anys i no sabem el número. <laughs> bueno, a veure. I mira que el diem cada, bueno, entrem, cada setmana. Eh? Compte Jofre, el Pai ens ho diu. Número? número 30. Algo. 30. 30. Eh, l'ha encertat. Bingo. Eh. Bingo. S'ha cantat Bingo. Doncs aquí hi haurà la, la Neus, hi haurà la Pogo sobre mi madre, a la sala gran del casal. Farà molta patxoca, serà un programa també que, que donarà molt que parlar. Quines ganes, eh? quines ganes. Bueno, Sempre pues... la, la, la porta és per obrir el, el teu programa, Isma. Sí, i sí comença a ser un clàssic, eh? Sí, sí, sí. Bueno, són músiques combatives, són lletres que ho diuen bastant clar tot i, bueno, i no, no deixa de ser quelcom indispensable en aquest programa. Enxufa el Radicalitzant els vents ferida mal curada d'una vida decidida per als altres suporant tota la merda acumulada del sistema ferida negra de sang coagulada amb les idees de mil dubtes, incerteses idees que es transformen en paraules que es transformen en respostes contundents radicalitzant els vents de ponent i de llevant ja les pedres volaran, volaran pedres a letxeres, foc a les comissaries, cremada queda gran via, sobredosis d'alegria i curant-nos les ferides ens trobem a rere fila, els germans i les germanes, la policia desfila, tant de bo aquest somni aviat es transformi en realitat. Pas a pas unint les forces i canviar la fesomia de la vida, recolzant-nos fermament, radicalitzant els béns, radicalitzant els béns. les comissaries, que queda gran via, dosis d'alegria i volaran pedres a letxeres, foc a les comissaries, que queda gran via, dosis d'alegria i foc a les comissaries, dosis d'alegria. Foc <laughs> a les comissaries, sobredosis d'alegria. Boníssima, boníssima la Neus. Grande, grande per començar aquesta edició 232. Ara és el torn del Manolo, que continua amb més música de la bona. Doncs sí, mireu, porto una troballa d'aquesta setmana, que a més després he vist que l'Isma també la tenia por ahí. Són les, les que te calles, uh, un grup no mixta uh, de rap soul acústica amb idees llibertàries i feministes i una bona acústica. Uh, la veritat és que abans parlant amb tu, Isma, no, no hem d'on no són. Trobar. Mm, jo penso que són de, de Barna o de per, aquí, jo, jo o de per aquí a prop. I porto un tema que es diu Deixa el drap amb la, amb la Montse Rap de, amb col·laboració i ja veureu que és molt, molt guapo pel 8 de març, que aquella setmana al final no vam fer eh, programa perquè teníem el, el dissabte del Casalet. Sí. I, i, i això. déu nhi com estem començant. Sí. Montserrat que te calles, la clica de la pica, yo. Soc tot un món borrego des de ben xiqui, sudant de tothom, li piqui a qui li piqui. Veig la vida com de tripi, en poc ja sóc feliç, em plau veure happy el que viu sense permís. Soc el cop amagat, el somriure del gat, delícia, en el seu país, sense avarícia. Soc el pont, son de vicis, a vegades sóc líquid, guardat en pòsits, milers d'escrits en silenci. Soc de cor fort, forjat de claus, de babaus, que van de lliures però són esclaus. Soc au que vola, au va, soc au que vol volar. Deixa el drap i encén la flama, o encén el drap. Deixa estar que això és jarana i aquí estem fent rap. Deixa el drap i encén la flama, o encén el drap. Encén el drap. nord i al sud, però troben l'azimut. Si ens volen així muts i nets i aixuts, siguem més astuts, fugint d'estigmes, de batalles d'estrus. Si estires del fil trobaràs l'abús implícit, serà el primer que dic el fill al micar amb la clica. A veure qui t'escolta i qui et replica, qui et posa en cotó fluix, qui et vol per l'entrecuix, qui fuig de si mateix i no entén el nostre rebuig. M'assuda la figa, la fila del que d'una fira i ens titlla de feminazis. Sistema que et priva, que et tiba, molt més si ets tia que si ets un home gratis. Deixa el drap i encén la flama o encén el drap. Deixa-ho estar, que això és carana ja que estem fent rap. Deixa el drap i encén la flama o encén el drap. Encén el drap. Que no creiem en les urnes, som les espurnes, pedres, foguera, deixant el patriarcat enrere. Veiem l'escletxa del mur, no és un conjur, però pot ser bretxa si se sent murmur prou les Tenim les bruixes com a old school. Paraules com a armes, maules com a escut. Ja ha plogut des que canvio de xupluc. Per això us deixo el meu relat de l'economia de l'absurd. Deixa el drap i encén la flama o encén el drap. Deixa-ho estar que això és carana i aquí estem fent rap. Deixa el drap i encén la flama o encén el drap. Encén el drap combatre la pobresa progressa adequadament. La pressa és la premissa i vas traçant les ments. Creus que la democràcia s'ha quedat en l'intent? Vinga, nen, no és una alternativa, que és una alternança que juga amb l'esperança de la gent, la missiva. Un rap potent, espais no mixtes, micros no mixtes, micros no mixtes, prou turment. Ni From, ni Freud, ni Foucault, ni Deleuze, no em fan el pes, ni pros ni res, ni rols ni flors, només context, que jo no sóc només un cos megaloman. I prefereixo com relata l'Emma Goldman, la gata, la vita, la sombra, les boca de baba, que som una clica que radica normes, la veu se m'encalla i fins i tot la calla, la que ni la Sara i ara les prosòdia. Si vols feminisme, pues vas i t'informes. Si vienes restando aquí, no transformes, cuidao con las formas, que no tan impor. No tenim por, no tenim ja deixa el drap i encén la flama o encén el rap. Deixa-ho estar que això és jarana i aquí estem fent rap. Deixa el drap i encén la flama o encén el rap. Encén el rap. Tristesa comprimida en un punt rar, sols són sotracs d'un cor mal asfaltat. Som eure entre la brea que deixa els camps erms, som cos tendres que es deixen veure, som ploure i tornar a estendre la roba. espectacular, tema Zarrangano per començar, la primera que t'has tirat de Manolo en tot el front, músiques combatives, líriques punyents, déu nhi ben guapa. déu nhi que te calles, eh? Sí, la veritat sí. que ha sigut una descoberta interessant i em sembla que tu li fotràs sí, canya també. Ho estem gaudint, ho estem gaudint, mm. la veritat, amb, amb que te calles, perquè la veritat apunta molt, molt amunt. Fan I no molt, són de València, eh? són de per aquí. Mm. Accent no en tenen. Mm. No, Intentarem sí. resoldre-ho. No, últimament, últimament hi ha un caldo de cultiu d'aquesta música per allí que és massa. Mm. Sí, la veritat és que no, no paren allà. Allà baix no paren. Uh, seguim amb més música combativa, ara és el torn de, de l'Eric que porta el seu primer tema, que dius bonic. Pues sí, mireu, Feia jo... molts dies que no estaves i... Vinga, què? Avui, què, avui què, vens què? Amb, amb, amb moltes coses guardades, eh? I tant, pues mira, jo, jo us, ho he vist, he vist aquesta ronda que heu fet de dones i, i segueixo, l'acabo amb una noia que passa el mateix, jo sospito que és de Barna, però no ho sé. Eh, es diu Clara Peia i fa moltes coses i entre elles ha tret un CD fa aquest 2017 que es diu Oceanes i us porto aquest tema homònim, ja veureu també per seguir amb el flow feminista ja que no hi vam ser pel 8 de març. Foli! som moltes però minoria les que hem entès que el món canvia. Fa massa que el patriarcat ens obstrueix totes les vies i mira, tu vas estar covard si encara creus que la nostra meta és ser donzelles esperant que arribi un proxeneta. A mi les dones que m'agraden són les que fan soroll quan riuen, les que es pelen els genolls i mengen mel, pa i olives, que porten cabells curts i rabiosament negres i no els atura cap llop, ni els mana cap tipus de bèstia, que per ser una gran princesa no cal viure en un palau, ni anar sempre amb vestits roses, ni fer petons a gripaus, ni ser fràgil, delicada, esperant un príncep blau, ni ser rosa com fil d'or, ni ser sosa fins la mort. Que el que volem en aquest món són més princeses cavaller, que trepitgin fora al caminar i beguin birra per sopar, que parlin pels descosits i donin la seva opinió, que s'enfadin i plorin i els hi agradi l'acció, Facin olor a vora de foc, dormin a qualsevol lloc, triïn amb qui es fan petons i enfades, nimfes o bruixots, assaltin totes les normes, rebentin panys de les portes, una mirada inundada de cada record que ens fa fortes. I si creus que és ficció, només tenim una opció, que fa massa temps que em dura el desig irrefrenable de que el món sigui una plaga de princeses indomables. Oceana. les mans plenes de nafres. De tant treballar la terra, saltar murs, pujar als arbres. Volen com ocells, estan de guàrdia per si arriben ells, s'enamoren com salvatges, són panteres pels hostatges. Que el que volem en aquest món són més princeses oceanes, que cridin i es banyin transparents i despullades, que el seu mar ple d'onades netegi l'odi i el rancor. Quin honor forma part d'aquesta tribu eclèctica, dialèctica pacífica, però parla'ns amb respecte, que és difícil ser filla d'una societat infecta. Per elles totes mira, existeixen els defectes. I si creus que és ficció, només tenim una opció, que fa massa temps que em dura el desig irrefrenable de que el món sigui una plaga de princeses indomables. Oceana. aquí la teniu, la no Clara eh? Peia, que és una... Sí, jo, jo no la coneixia i, i a part d'aquesta cançó, que és, que és molt guai la lletra, el, el disc és molt recomanable, em sembla... Sí, eh? és, és més tranqui, però la tia s'ho curra, compon ella les cançons i estan, estan molt ben fetes. Clar que sí, ben guapa, ben guapa la proposta que ha no portat. No n'estic segur perquè no, no he tingut manera, però jo fa un temps vaig trobar un recopilatori per lo dels tres de Lleida, sí? un recopilatori de música, i sortia una Clara, que vaig portar la cançó aquí, i havia mateixa? trobat que era la, de Manresa, i també feia hip-hop, però no, no deia res de Peia, només era Clara, el nom de la cançó. Vaja, que potser I, era la mateixa persona. Que podria ser, però bueno, podria ser. més. Podria ser, jo he estat investigant, he descobert moltes coses de la seva vida que, que tampoc, bueno, no sé, va estudiar a Rússia, no sé què, però no, no sé d'on és, així que... Val. Bueno. Entre els dos potser ho acabem de trobar tot. Eh? Ho seguirem trobant, clar que sí. <laughs> Seguim bé, amb més bé, música Eric. combativa, clar que sí, excel·lent la proposta de l'Eric, ara és el torn del Ricky que arriba amb un altre tema zarrangano dels seus. Sí, mireu, jo ara porto, torno a portar com, la, com fa un parell de setmanes la gata gatana, oh. que malauradament sí. just el dia, sí. el dijous que feien programa ens va deixar i com que no, no volia deixar allí amb una cançó i prou, he tornat a portar una mostra més del, del seu treball en aquest cas és un tema que es diu Quatre monedes, que el va fer al desembre del 2016, es va publicar el de, desembre de 2016, o sigui, tampoc no fa tant, i que no està en cap disc perquè, a part dels discs, pues, sempre anava traient coses sueltes que després recopilava... No? Quan ja en tenia unes quantes, després traia... El 2015 va treure un recopilatori de coses sueltes que tenia. Sí. I aquesta, pues, bueno, també una més. I res, Gata Gatana, quatre monedes. esperando que lleguen los tiempos mejores. Lo poco que tengo es amor y mañana vendrá a rescataros. Lo poco que tengo es amor y mañana vendrá a rescataros. La propuesta que traigo no tiene nada que ver con el bien. Asumo la contradicción, posiblemente nos estén el Edén. Estamos más que preparados. Yo estaba de parte Caín. Y castiguito de Dios, y castiguito de Dios. Nada de lo que me ha pasado elegido. Yo solo herejías y canto cantos yo que envío para allá ya lo llevo bendito Ellos que sé de los míos y no se lleva mamá desde el niño hasta el ya desde que eres crío hasta que ya no, hasta que ya no. la propuesta que traigo no tiene nada que ver con hacer el bien, con hacer el bien no tiene nada que ver. Yo estaba de parte de Caín y castiguito de Dios y castiguito de Dios y no hay nada que hacer. Ni tú ni yo lo veremos, pero pasará algún día mientras tanto Peleamos por nuestra comida, las cosas aquí abajo están bastante jodidas. Nos han dividido por cuatro monedas y ya no nos queda ni el mío, ni tiempo nos queda ocho horas al día. Pero ni tú ni yo lo veremos, pero pasará, pero pasará. Se sienta ahí fuera, la guerra se huele en el aire, en el aire. Es mentira, la historia se escribe con sangre, la ley se escribe con sangre. Mi único crimen era organizar a los supervivientes, era mi plan, era mi plan, ese era mi plan. será mi plan. Organizas a los supervivientes. será mi plan. Déu-n'hi-do, déu nhi déu Ha començat titubejant, però després s'ha posat a, a ritmazo, a ritmazo, podríem dir. Sí, les lletres combatives... Que no hi faltin. Almenys totes les que he escoltat jo les lletres molt, molt xules. Sí, la veritat és Tot que... i que la música pot ser una mica atípica no? respecte a lo que fiquem aquí al Pim Pam Pum habitualment, però la lletra sí que ben combativa ben punyants. Clar que sí. Bueno, Déu-n'hi-do, Gata Katana, com, com les gastava i quina, quina llàstima haver-la perduda. Mireu, seguim amb més música. Uh, ara és el torn que passi pel Pim Pam Pum, la Tessa, aquesta FMC del grup valencià El Delito, que ara en solitari ha tret un nou treball que porta com a títol El Tessa. És un tema eh, fet especialment pel dia 8 de, de març, Dia de la Dona. Uh, per, a més ho van fer per, per la gent de Rap en Català, que abans fora de micro parlàvem amb, amb el Manolo, que és una penya que, que estan per les xarxes socials i que, i que van, van tirant bastant bon material doncs eh, li van demanar a la Tessa fer, que fes una, una cançó pel dia 8 de març i va fer aquest temazo, ja veureu que no, no, no és una altra cosa que un temazo, eh, és un temazo que porta com a títol diuen que One Shot i us deixo amb ella perquè la gaudiu. Diuen que les dones no sabem rapejar que va ho porten clar. Diuen que les dones no sabem rapejar, que va, i ho porten clar, xaval. Diuen que les dones no sabem rapejar, i ens fa fatal sí que saben, crec que ho demostrem. Escolta-te, salla iau, vull que se'n valore per el rap que sona, no per ser estic bona o per ser una dona, vull que se'n valore per ser bona amb si, que la música, com la vida, és un mot femení, que es confon en termes que no estic pa merdes, que no estem tan verdes, com es penseu que hi ha moltes sembres que en el rap ja representen que no som xiquetes, que volen que ens defeneu, que és un grup de punk, no és un grup de dones, que és un grup de rap, no és un grup de dones, que és un grup d'esca, no és un grup de dones. Si són males, males, si són bones, bones. Món homes, però no sóc con tu vulguis que siga. Dic el que mig de la figa, en criar en lliure. Jo no val pa seure ni pa que mangonetxen. Mira, jo ja sé conviure. Diuen que les dones no saben rapejar, que va, ho porten clar. Diuen que les dones no saben rapejar, que va, i ho porten clar, xaval. Diuen que les dones no sabem rapejar, i és fatal. Sí que sabem, crec que ho demostrem. Escolta-te, Salla, ten, iau, veig el panorama, se me cau el cor, les xiques també canten, no són sols pa fer-te escorts, jo no tinc collons, però val milions, i con jo altres tantes xiques que se solten bons renglons, conec a la Cris i Pupiles, Andrea, Milena, la Nuita, Julia Llavera, loca, escolta machete en boca, cada cop més tropa, che no sigues tonta, vine, planta la cimentilla, veuràs com brota, perquè així ja faena, no sé què s'heu pensat, venen mirant-te per dalt, ante el rap. es prenen per tollacos, però després al seu treball intenten sonar rapero. És de misteri. Tens el teu martiri, el teu suposat flow, el bec d'un glob com un martini. Ni puta ni sumissa, res de fer fatal. Dona rapera i d'un poble prop de la marxal. Diuen que, diuen que... Diuen que, diuen que... Diuen que, diuen que... Diuen que, diuen que... Diuen que Diuen que les dones no sabem rapejar que va. Diuen que les dones no sabem rapejar que va. Diuen que les dones no sabem rapejar. Ah, ah. Diuen que les dones, diuen que les dones, diuen que les dones no sabem rapejar. I és mentida sí que en saben. <laughs> I un rato, eh? sí. Déu-n'hi-do, sí. déu nhi déu I aquí fa un rato que ho portem demostrant, eh? Sí, sí, sí, sí, sí. Tenim per triar i remenar perquè hi ha un munt de, de xavales i de bandes eh, formades per xavales que tiren bona música combativa. No serà la darrera que, que arribi en aquest programa. Ara és el torn de, del, del Manolo? Manolo, que porta un altre tema zarangano en aquesta edició 232 del Pim Pam Pum. Què dius? Amb què, amb què ens sorprès? Hòstia, noi, doncs estic sí, veient aquí... Tio, porto, porto una joia que m'he permès portar. Després em dieu si ha sonat, perquè ja t'ho dic, segur que sí. Sí? <laughs> Perquè és que... una joia així... Bueno, però, però, no, eh, bueno. però era d'aquestes que pensava, mira, igual... Portes no Ara ho busco Porto, i t'ho diré. Va. Porto escalariac. Eh! Oh! Sí, sí. Te las voy a ver. És que és un tema que porto molts dies eh, escoltant, així com quan t'entra d'això d'escoltar, de que trobes un tema que feia temps que no escoltaves i... I t'ha agafat per aquí. I eh? m'ha agafat per aquí, per al Despídeme, oh. de, del Radio Ghetto del 2003 i, bueno, i ens hauríeu de veure tots amb, amb el somriure a la boca, eh? <laughs> amb, amb la bevilla sí, caient. Els ulls, els ulls brillants. <laughs> Vinga, va. Dale, duro. Despídeme de la lluvia valiente de cuando sale el sol. Despídeme de la hierba noche dibujamos después. yeah, yeah, no? Opa, <laughs> pi, opa aupa escalariac. Amb havia aquest sonat, final tropical... Sí, havia sonat al 121, però... Ah. Entrava prou bé avui. Sí, sí Déu-n'hi-do, sí, sí, Déu si feia dies. I, I eh, és més, si tenies ganes... Sí, pues... tenia moltes. <laughs> Llavors, ja no, hi ha, no hi ha res més a dir. Tremendo tema en el que es tira, com sempre, el Manolo, fem pujar aquí el pal, pim-pam-pum, seguim en directe als estudis de Can Capablanca, als estudis de Radio Trama, la ràdio de Logo Petit, ara és el torn de l'Eric, que, que tirarà un altre tema no dels seus. Logo Petit i Corben Gran. Ai, ai, ai. Bueno, pues jo, ja que hem passat, a, ja, hem deixat de, de... ja no sonen més noies, sembla, ara jo també segueixo amb, amb dos nois, porto els Larry, el Larry i el Panth, que és un tema de, de rap, ja veureu, que és d'un recopilatori que he descobert, que no sé si coneixeu, que es diu Dissidència Sònica, que és sí. recopilatori de música sí, de Collserola. Sí, la veritat. Pues és sí. el cinquè que es va editar el 2016 i és un tema castellà que es diu Cigarrillos. veure què us sembla. Enxufa! Va, que això ja s'acaba. Vaya repertori més diferent que tenim. Quanta variació. Jo... No solo monburque abrazados, éramos como dos peces anestesiados. Estábamos tan enamorados, nos separamos y ahora se me caen los, cigarros de las manos. En verano quemábamos como dos puros sabanos. Háblanos, pants del amor. Ahora no, ya no quiero más gramos, ya no creo en profetas y vamos andando por la avenida quemando piedras. Mi padre me dijo a los poetas no los matan balas. Hay gente que le mola ser mala. Hay gente que dispara por pelas. La vida no es eterna. que va? Cada año muere una primavera. Deja que muera, deja que duerma el amor en tu alma, después otro nacerá. Tus pecas me pegan, me han visto mal. Encerrados solos en la jungla de cristal, enamorados en amor de dos. Suena un acordeón y quedamos plasmados en ese panteón para la eternidad. Love is my religion contra la realidad que nos oprime. Díselo, all wine. Uh. Nos gusta follar, pibe, pero solo si gime. Intentan internar a los genios Linternas en la noche se acercan tercas. Yo estoy con los míos. la conjura de los necios. Intentan internar a los genios. Linternas en la noche se acercan tercas. Yo estoy con los míos. La conjura de los necios. No perdí el tiempo por gusto, lo invertí en invertir las frases, para compartir los pensamientos que acechan mi mente. Cuando oscurece, tristeza viene a verme. No, me siento diferente a ustedes. Las venas me hierven cuando veo interés en sus sienes, que sin molestia ahogan los cuellos de personas que buscan de ayuda para subsistir, pagar para vivir en la tierra, pagar para disfrutar de la naturaleza. Cazan las presas, las envuelven entre sus telas sin cautela. La clase obrera queda bajo la escalera, aguantando la pirámide. Adquirir lo material para disfrutar de una zona de confort brutal. Sea como sea, renovar tu mente es el plan. Jugar con tu seguridad con el fin de especular y ganar. Aprendí de la vida que la felicidad dura un rato. Por eso me dedico a hacer sonar los bombos. Escribir para relajarme y grabarlo. Por eso este tema está sonando alto. Es el de THC que llevo entre mis dedos. Y aunque me vuelva ciega, sigo intentando no desesperar, mantenerme atenta para no corroborar sus palabras sobre mi persona. Que la única igualdad que hay ya va más allá de nuestras ideas. Nos ponen cadenas y etiquetan, más valen las ovejas juntas, pero, pero no revueltas. No dejes que eso te detenga, que los colores son reflejos que rebotan del sol y crean la ilusión visual y mental en individuos individuales racistas, clasistas que llaman delito al emigrar, intentan internar a los genios. Linternas en la noche se acercan tercas, yo estoy con los míos. My Duret Rap Clan. g son la conjura de, los, necios. Yo. Molt bé, doncs uh, això que dèiem, seguim endavant, és música combativa, això no s'atura. Déu-n'hi-do, déu nhi déu com està el pim-pam-pum. Comencem a arribar a l'equador del programa, encara tenim molts temes per tirar-vos. Ara és el Riqui que, que agafa el relleu, que dius, bonic, què ens portes? A mi se m'han acabat les cantautores, se m'ha acabat el mm. hip-hop, mm. sí, i sí. començarem amb una miqueta de, de guitarretes, però tampoc no massa, no, no ens en valem massa encara. Mica, mica en mica. Mica en mica. He triat un tema que era el... Quan preparava el programa del Casalet de la setmana passada, del cap de setmana passat, Clar, al final vaig acabar, igual com l'any passat, vaig acabar cedint totes les meves cançons a, a l'assemblea, no? Es van triar sí. totes així autogestionadament. Però jo ja n'havia pensat alguna i se'm va quedar el tintero. I no va sonar. I avui avui la porto. Avui la portes Aquest, pel Casalet. Aquesta és la meva cançó dedicada al Casalet. Són els Banda Hachís, des de ah. Alacant, Villena. I he, he triat un tema que la vaig el vaig conèixer quan jo vaig fer la, les meves primeres ocupacions dins de l'assemblea de la Ramona, uh -huh. la meva primera vivenda també. Vaig, bueno, pues això que fas, no? que busques música, vaig buscar Ocupa. <laughs> no? Ocupa i resiste. I, a, dins de, I a veure què surt. A veure què sortia. I em va sortir, entre altres coses, aquest banda gatxís, La mariposa ocupa extreta del disc del seu primer disc, que passa en el mundo del 1997. Wow. uh, caviaret, caviaret del bo. Caviaret del boníssim. a tiempo el viento voló las semillas y solitaria flor dejó de ser para tener amiguillas. Al otro lado del jardín, traspasando el cerco de alambres, otra mariposa cubrió a que se amaran pistilos y estambres y allí se amó. Y muchas mariposas grises cambiaron de color, tiñeron sus alas, pintáronse de pasión, pintándose bajo el sol. Ahí està. Mezcla mescla l'aigua, no? Bé, és una... <laughs> és una metàfora molt maca eh, per mi, no? El, una mariposa sense flor i sense color i que un dia va, va veure un, una, no? una casa que estava buida i abandonada i... I s'hi va ficar. S'hi va ficar i allí pues, va començar a donar-li vida, va conèixer altra gent i va, no? va créixer el moviment. Però una mica de com qualsevol persona que hagi ocupat alguna casa... Doncs, com tots com... aquests centres socials que, que o, són. O centres socials, no? pues la, les sensacions, les vivències que, mm -hmm. que es mhm. viuen. No? Molt maco. Molt, Molt guapa, la veritat és que ens has deixat bocabadats i bocabadades estem molt contentes d'estar amb totes vosaltres, ens ho estem passant d'allò més bé aquí als estudis de Can Capablanca. Continua aquesta edició 232 del Pim Pam Pum. És Ara el torn... Ens fiquem una mica serios ja, o comencen les sí, guitarres? Sí, comencen no? les guitarres, no? Una així m'agrada, Així m'agrada, Sí, comença... Estem aquí ja amb la tercera ronda, tercer round d'aquest Pim Pam Pum. He fet una mica de transició, però ara ja... Sí, ja. Ja veuràs, és una banda que crec que no han sonat mm, gaire, no sé si és la primera vegada que venen aquí al Pim Pam Pum, són les Red Dogs, és una banda femenina de punk rock d'Osaka, al Japó, amb la Haruka al baix i a la veu, la Mai Mai a la guitarra i la Kasumi a la bateria. Eh, és una... Fàcil. Del Japó, tio, eh? Sí, sí, sí. sí. No crec que hagin sonatisme, ens no. en recordaríem si haguéssim portat una banda que és punk, això? Sí, bueno, punk rock. Punk, punk rock, rock des d'Osaka. De, des de, que guai, tio. Sí, des, descarregat des de la seva pàgina web Red Dogs Info i enregistrat el 2015 un temazo que es diu E7. Vinga. Red Dogs omplint de bon punk femení aquí al Pim Pam Pum, des d'Osaka, des del Increïble, Japó. Increïble, tio. All right. Jo havia, bus havia buscat coses de punky així en japonès i tot, més, tot el que trobava era molt, com molt popero, no? I aquesta no, tio, has fet una troballa aquí... Això és del 2015, no, no sé concretar concretada quin any, quin any van començar, però, però és, és un trio i la veritat és que li foten molta xitxa i, i tenen molt, molt bon estil. Explica'ns això que ens deies fora de micro, és com, com has hagut... De... Sí, no, clar, però, o sigui, són del Japó. no? O sigui, perquè tu busques i busques, no? Jo busco i busco, i, i no només jo, tota la gent del programa estem cada setmana cercant allò que no existeix, com qui diu, per tal de, de portar-vos la millor selecció de música combativa del moment. I sí, és, és veritat que vaig haver de d'agafar eh, noms en japonès i, i dades en japonès i portar-les al, al traductor per tal que de, de saber una miqueta les dades de, del grup. No? Clar que sí. Molt bé, tio, això sí que és... És, un aplaudiment. És nari, és nari, sí, clar que sí. Treball, treball de camp. Bravo! Claro que sí, yeah, yeah, yeah! Bé, bé, bé. Seguim amb més música combativa, segueix aquesta edició 232, és el torn del Manolo que tirarà un tema zarangano d'aquells que sempre esteu de la xistera per deixar-nos a tots eh, com uns estaquirots i estaquirotes, que, que dius guapo. Ojo que no ho senti el Manolo, això de que ens anem cap a l'Àsia, perquè ja s'està acabant Llatinoamèrica, igual es passa a l'Àsia i... Jo no sé si s'acabarà mai no, Llatinoamèrica. No, no s'acabarà mai, de fet, no no se'ns acaba a casa nostra. Què, anem, anem cap allà? De fet, anem cap allà. Eh. Ho sabia, ho sabia dir... l'Eric, eh? Ho sabia l'Eric. S'intueix, això. Per això t'ho deia. Sí. He de dir que no sé d'on són, però... Eh, és el programa o sigui, de no sabem d'on són. No? Sí, no està malament, però asseguro que són, són d'Amèrica Llatina. Ara mateix trencarem el programa molt, molt heavy, sí, eh? perquè jo porto una cançó de, de cúmbia. Yeah T'has I... les cumbias, tu. Sí, la verdad que es un, bueno, es un gènere que está también ahora con sí. y i està bé, <laughs> pues, està bé portar la Liga y Alica, y es un tema que es diu Yo tengo don, que ya que lo vamos a, lo vamos a gozar un rato ahora. Bene, bene. Eso es Sabrosura, no? Cumbia rap des d'Amèrica Llatina, no? Ben guapa. Sí, entrava bé, trencava una mica amb les guitarres, però, però a partir d'aquí ja tot, sí. tot bé. No, ja, ja, ja tenim el don, ara ja, sí, ara ja el tenim. molt millor. I segur que tornen les guitarres. Sí. sí. Això no us faltarà. Més música combativa, més edició 232, és el torn de l'Eric, que portarà un tema zarangano, ja comença a arribar la part final del programa, agafeu-vos bé perquè això comença la, a anar més enllà. La part final, eh? que no fa baixada ni res. Eh? No, no, no, és... Perquè aquí està... fa dies que, que caiguéssim. fa dies que ho diem bé. Sí, que, que, diem que, que això arriba al seu, sí, al seu no, final, però, això s'està acabant, Però realment clímax. jo estic no estic còmode amb la situació, eh? <laughs> es veu forçat, cada cop es que, forçat, que ho diem... Fem servir no, frases, en lloc de dir... Encarem la recta final. El programa fa baixada, ara diem un munt de parafernàlia. <laughs> Bueno, Estem arribant al, bueno, al zènit, al zènit del programa. Teníem, teníem una, una paraula o una, un, una, una frase una molt, molt feta, tio, i ara és un cacau. Eh, <laughs> no, no, no I per què no. ja no fa baixada el programa? Perquè, perquè vam... ara, ara encarem la recta final. Sí, ah. vam tenir un dia senzill. un debat amb, amb, amb la Bea... Perquè la eh? gent no entén això. si quan ah. diem que fa baixada... Vol dir que acaba ah, o no. Ah, o que, ve, sí, que, o que, que es tranquil·litza... Sí, ja. no, no, deien que no acaba gaire clar ah. i, i per això diem totes aquestes en, coses entenc, ara. Entenc sí, perquè punt, sempre, sí, sempre sí. acabem com molt, com molt ràpides, no? Sempre les, les cançons finals són molt, molt més accelerades. Pot ser una baixada molt ràpid, eh? De jo, fet, jo, això, jo és el que defensava. Jo és el que defensava. <laughs> Aquesta és la teoria del pim-pam-pum. Ah, exacte. A mi, a mi no m'ha quedat clar. El programa fa baixada o no fa baixada? El programa comença encara a la recta final. El programa es trenca perquè arriba la secció post Vinga. Ara, ara, Llavors, ara. Eh, jo us porto, <laughs> us porto una banda que sí que són de Barna, que es diuen el tercer semestre. <laughs> Sort que ens has frenat, Eric. Sí. sí. Gràcies. Bueno, veia el debat i secció post, ja està. pues aquests, el tercer semestre, que fan coses molt interessants, m'he contingut, us he portat un tema de dos minuts, no de sis, com Bé. són la majoria, i és del seu Tender Tropic del 2013 i és un temazo que es diu Fèlix Millet. Oh! oh, oh. Bueno, bueno T'has que... quedat ben instrumental, eh? Sí. sí, sí, sí. A mi, ara comentàvem les lletres combatives sí, que té aquesta cançó. <laughs> Heu, sí, la heu captat no... la caricatura de Fèlix Millet o no? És tot una metàfora sobre... sí, a mi m'ha transmès aquesta angústia i aquest... Mm. Sí, sí, pobre, jo, pobre, està passant malament. Sí. Sí. Que trans... No, no, la mateixa angústia que transmet ell, no? No, l'angústia que, que, que sento jo al sí, veure sí. tot tot el tinglado que teníem muntat sí. aquesta penya. Bueno, sí, sí. bueno sí, sí. Sí, sí, sí, Estava ja intentant clar. apoyar la teva cançó. <laughs> la meva, sí, <laughs> bueno. Sí, molt, sí, està molt, molt loques estem ja aquí a, a Can Capablanca, estem en un programàs que, que bueno, segueix endavant. Sí, després de la secció post. Ha deixat petjada la secció post de, de l'Eric i ara és el torn del Ricky que porta un altre tema zarangano per continuar aquesta 232. Abans, Isma, el, el Manolo t'ha robat una cançó, no? No, mm, o com, o com exactament. No. no exactament. exactament. Crec que tu la, la tens preparada per, pel film musical, pel film musical sí, de Radio vale. Terra. Sí. sí. Res a veure, res a veure. Sí. És que jo sí que n'he pres una limpa. Ah, yeah. bé, <laughs> Els dos portàvem la mateixa cançó, però com que a última hora n'hem tret una, ell s'ha tret, tret aquesta, que són les Violets. Uah. Eh, ja, nova, ja eh? les hem portat aquí el programa, però és que ara estrenen, estrenen disc d'aquest mateix 2017, recent sortit de, de Cerdanyola, que això està gravat sí? als estudis sí. dels nostres companys de, de Cerdanyola, el, el Marc i el Xavi, el Marc i el Xavi de, de, malestar. de Malestar Social i de i d'antipàtics. Antipàtics i de Batec. Sí. Que s'han muntat un, un, un estudi. No paren, eh? Molt bé, molt bé. I van forts. I, I van forts perquè ja veureu que això sona de, de, de conya, aquest Maybe This, que així es diu el disc, i per començar a tastar-lo hem portat la cançó que es diu Six. Xitxa de la bona. Xitxa de la bona. moltes vegades com ja anàvem amb aquestes violes. déu nhi -do, tema zarranga no t'has tirat, guapo. All right, eh, aquestes yeah. violes. Eh? Molt bé. Molt bé, molt bé. D'on són? Són de Barna. El, si ho mires al bancam, fiquem Barna, però jo no estic segur que són de per aquí el Vallès o... Ah, sí, eh? Diria, de, bueno. de Barberà, igual, o així, no? O de, o de em Manresa. sona, em sona de Rubí, però com que no n'estic segur, doncs no ho direm. Vale, està bé. <laughs> Doncs pues no ho diem. Un secret no de sumari. Però són, sonen són molt bé. dos noies i un xaval i potser algú és de Barna i algú de per aquí el Vallès, no mm. sé, no sé. Ja ho mirarem bé. Ja ho mirarem bé. I tant que sí. Mireu, uh, eh, permetiu-me que us porti un clàssicon, sóc un romàntic. Són, són els Fipèrrec, la mítica banda de Punt de la Ribera Navarresa, amb el José Chu a la veu i, i a la turuta, el Chicharro al baix, el Rufo a la bateria i el Javicho a la guitarra. És un tema que vull dedicar molt especialment a la meva companya de vida, la meva estimadíssima Noelia, que cada programa li dedico un tema i li envio un petonet ben fort per si ens està escoltant, des de, des de l'LP Los Muertos de Siempre del 1996, família Revolución. Si estàvem esverats, doncs ja... Enxufa. Enxufa. Perrac, Revolució, dedicada a la Noe, clar que sí, que no falti. Ben fet. Ben Com sí pot no? ser que no hagués sonat això en, Impressionant. en tants programes que fet? Eh? I, I no és l'última que sonarà de Viperrec de les anyejas anyejas que no ha sonat. Ho has comprovat i has vist sí, que, sí, sí, que sí. hi ha perrasca. Eh? He trobat filon, he trobat filon, <laughs> ja veureu, ja veureu. Déu nhi Nui. déu avui, no? Piperrac, Banda Hachís, Escalariac han sonat uns quants així... I sonaran, sí. clàssics, han sonat eh? i sonaran, que això no s'ha acabat ni, ni de bon tros. Encara encara ens queden uns últims, uns últims temes per, per tirar. Ara és el torn de, del Manolo, que, que tirarà una altra bala de les seves. Doncs sí, ara ja, després de la cúmbia aquesta de mig eh, programa, us porto un grup de Santiago de Chile. Eh, us tranquil·litzarà de... més, també. Us tranquil·litzarà molt. És un grup d'escap, de... un hardcore, es diu Envalium, i us porto un tema Valium. que es diu Una vez más. Vamos. Vamos, vamos. Não. Vamos, pues ja està. Reventant, oh, ah, reventant. Sí. Com acostumes Adeu. a fer quan arriben aquestes alçades del programa, que arriba a la seva recta final, comences a tirar temes d'aquests que rebenten els ciments de Can Capablanca i fan trontollar els estudis de radiotrama. Sí, que fa, que fan baixada, diguem. <laughs> No, no tornem a començar. Déu-n'hi-do, déu nhi déu sí. Més música combativa, Venga. més edició 232. Estem molt contentes de que ens escolteu en tots els formats i en totes les ocasions que ens podeu escoltar. És el torn ara de l'Eric, que tirarà un tema zarangano dels seus. que ens portes ara? Sorprèn-nos. Sí, mireu, doncs, pues us sorprendré, perquè després de la secció post, no sé si és perquè avui he portat 5 temes i no ho feia mai, però ho he volgut ficar tot. Així que ve, ve una cançó del tipus dels que tirava el Ricky al principi, que dèieu que feien per mi, us porto als <laughs> Days, Days and Days de Houston, Texas, yeah. eh, amb el seu Post-Party Depression, la depressió després de la festa, del seu disc del 2013, eh, Rock Taxidermy. Oh, yeah. Post-Party. Everybody's afraid, whether they'd like to admit it or not, it's the truth. Sooner or later, this party gets busted and all your friends stumble back home. But you're the loose cannon could never be trusted, so you'll hide from the cops all alone. Again, tell me when the fire dies down, what the fuck will you do? When the band comes around, what the fuck will you do? It constantly plagues my mind. Where will I be in ten years? Will I be homeless or buried or have children and be married? Or will I still be stuck standing right here? Either way, it's been a privilege to have had time to spend with my wonderful family and friends. So I'll toast to all of you and to all that you do. You're fucking awesome, don't you ever forget? Cause when the fire dies down, what the fuck will you? watch the Tell me when the fire dies down, what the fuck will you do? When the man comes around, what the fuck will you do? Who's gonna be there to catch you when your plans all fall through? When you were flying your white flag, who never gave up? When the fire dies down, what the fuck will you do? When the man comes around, what the fuck will you do? Who's gonna be there to catch you when your plans all fall through? When you were flying your white flag, Pick it up, pick it up, pick it up, Jim.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 I també a l'FM de Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. Déu-n'hi-do, déu nhi Quin molt bé, tema no, tio, ja t'has sí, eh? tirat. Us ha agradat, eh? Ha canviat molt, molt el, el, el ritme del programa, però jo sí. crec que per, per, per a bé, saps què vull dir-te? Sí. O sigui... Això entra bé bastant a qualsevol moment. Jo us el recomano molt. Days and Days. Molt sorprenent i molt refrescant. Sí. Molt bé, sí, molt bé. us agradi. Perfecte. Arribem a la, la darrera, a la darrera ronda, ronda, ja. exactament, l'última ronda del Pim Pam Pum. déu nhi si n'hem fet avui, déu nhi si, hi ha, si hi ha música per donar i per vendre en aquesta edició 232. Ara és el torn del Riqui, que, que ens porta un altre tema zarangano per acomiadar-se. Doncs mireu, eh, abans eh, us he explicat això de que m'havia quedat amb les ganes de ficar un, una cançó pe, pel Casalet i tal, sí. que m'havia tret una mica el, cançons l'altre dia, no? pues avui podria dir que el programa del Casalet me'n va me n'ha donat. Sí, eh? Perquè l'Assemblea del Casalet va triar els cràters, jo no ho havia escoltat gaire, però... Però, però has escoltat, eh? Però ho he, ho he escoltat, he fet la feina, <laughs> i d'aquest mateix disc que, de la cançó que vaig portar, el Crematori Social del 2007, he triat un tema que es diu No hi ha marxa enrere, i ja veureu, tralla de la bona, feta d'aquí de la terra, de, de Terrassa, canyuqui. Quédate en la pim pam. Matallón. S'han quedat ben descansats. Impressionant. Cràter, eh? Des de Terrassa, amb, amb una contundència... Un... Una contundència considerable. Ha, ha enfosquit de cop i volta el pim-pam-pum. Sí, era la meva última bala. Potser Clar. ha quedat desubicada, això... No no no, no, no, no, no, ha quedat gens desubicada, perquè jo crec que... És, Ens ha ubicat a tots. Una és amb la, mateixa, amb, amb la mateixa contundència sonat aquest tema que amb la que si desallotgen el, el casalet hi haurà, hi haurà sí, sí. els carrers, no? I tant, sí. que llavors em sembla Sembla molt bé. Ah, deixa'm dir felicitats a la penya de Can Botí que, que han guanyat el judici. Era una, Bravo. una vivenda Bravo, ocupada de, de Terrassa, sí. que ja els van desallotjar, però almenys almenys no hi ha repercussió. Brindem des d'aquí per, per totes elles, cal que sí. Molt bé, doncs jo m'acomiadaré amb una altra bala, també amb més contundència. Ja veureu, són la Societat Alcohòlica, aquesta banda de trash, hardcore metal i punk formada no. al 1988 a Castells, amb el Pirulo al baix, i sí, sí, l'Alfred a la bataca, el Juan a la veu i el Jimmy i l'Iñigo a, les guitarres. És un tema d'aquest 2017 que han tret uh, eh, CD9, és aquest sistema Sembla, antisocial. Semblava que no havien de tornar, potser ja, aquesta penya, Hosti. i ara de cop i volta plasca. Jo no sí. sabia i, i quan m'heu dit, eh, la veritat que ha sigut una Jo la veritat és que he escoltat sorpresa. alguna cosa i fa molta, molta patxoca. Sabeu què vol dir, no, això? Que aquest estiu hi ha mm, gira mm, sí, i els catarem, a, catarem aquest disc en directe en alguna ocasió, segur. I tant que sí, m'acomiado amb un tema que es diu Fugitivos. Fugitivos. societat alcohòlica. Xitxa de la bona aquí al Pim Pam Pum. Què us ha semblat, companys? Uau. Espectacular. Han tornat bé, eh? Han tornat bé. Han tornat... El, el Tiempos Oscuros era molt fosc, mm. no? Una, havien fet molt més metal i aquí sembla que han tornat una mica cap enrere, no? Sí, aquest doble bombo allà... Tupa la tupa. No? Sí, sí, sí, sí, sí. Bé, bé, bé. Però Celebro bé. que us hagi agradat, clar que sí. És el primer tastet, falta sentir la resta del disc, però de moment pinta bé això. Eh? Seguim buidant recàmeres aquí al Pim Pam Pum. Ara em sembla que ja arriba la darrera bala que tenim. És, és el final del programa. Fins aquí aquesta edició 232. Ens ho hem passat d'allò més bé aquí als estudis de Can Capablanca. Esperem que allà on hagueu estat també. Eh, les dues últimes cançons les tiraran el Ricky i l'Eric. Que ens porteu, companys? El Manolo. El Manolo, Perdó, i l'Eric. Sí. Doncs mira, jo també marxo amb un doble bombo bastant potent des de Moscou. Són el Siberian Meat Grinder. Ah, uh, grans, grans. Sí, sí, sí. Oh. Amics de la, de la Moscou Dead uh, eh, Brigade. Sí. En aquesta ocasió venen amb els uh, Distemper, que són un grup d'escapung també des de, des de Moscou. I mireu el que m'ha passat, que no m'he apuntat el tema al, a la llibreta, però és que no, no me l'he apuntat perquè el tema surt en, en rus i llavors ah, no he fet el... Que vols apuntar, no? Sí, llavors és que bueno, no he fet la feina aquesta sí, de, de aquí, copiar aquí posa entre Ah, això deu ser el disco, el Fire in the Heart. Sí, veus l'altre que surt... L'altre, sí, allò que està en vale, sí. vale, vale. Bueno, perdó, perdó. És, un, és un tema clar, perquè venen amb els Distem perquè són també un grup que ja tinc algun tema allà guardat per portar. Si i... venien Midgrinders, sí. lector estaria content. Grandes. Molt bé. I tu, Eric, amb què, amb què t'acomiades? Doncs pues mira, jo també us porto una mica de hardcore, però de més a prop. Us porto els Peligro de Vida, que són de, del meu veí allà al Montseny, del Pau, <laughs> que, que són un grup d'aquests que porten 10 anys tocant, ara sí, ara no, així dels voltants de Barna, de la Collxarola, i us porto des del seu dinosaure del 2014 un temazo que es diu Fauna Salvatge. Molt bé, doncs així posarem fi a aquesta edició 232 del Pim Pam Pum. Ha estat un plaer estar aquí amb totes vosaltres a Radio Trama. Com sempre diem, família, ens trobem a la xarxa i pels carrers. Salut i revolta! Zaza! Один против толпы, снова ты или они У тебя нет выбора